บุ๊กทูแปดสิบโอตันตาโอตันตาคำคุณศัพท์สาม aggettivi tre aggettivi tre เธอมีสุนัขหนึ่งตัว lei ha un cane Lei ha un cane. สุนัขตัวใหญ่ il cane è grande, Il cane è grande. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว lei ha un cane grande, Lei ha un cane grande. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง lei ha una casa, Lei ha una casa. บ้านหลังเล็ก la casa è piccola, La casa è piccola. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง lei ha una casa piccola, Lei ha una casa piccola. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง lui abita in un albergo, Lui abita in un albergo. โรงแรมราคาถูก l'albergo è a buon mercato, L'albergo è a buon mercato. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก lui abita in un albergo economico, Lui abita in un albergo economico. ขามีรถหนึ่งคัน Lui ha una macchina. Lui ha una macchina. รถราคาแพง La macchina è cara. La macchina è cara. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน Lui ha una macchina costosa. Lui ha una macchina costosa. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง lui legge un romanzo, Lui legge un romanzo. นิยายน่าเบื่อ il romanzo è noioso, Il romanzo è noioso. เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง lui legge un romanzo noioso, Lui legge un romanzo noioso. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง lei guarda un film, Lei guarda un film. หนังน่าตื่นเต้น il film è avvincente, Il film è avvincente.